Oh, meine Rollie, fire on the roof. Ich trage meine Nikes und kauf mir Jimmy Choos. Sie wollen kontrollieren, doch ich breche die Tabus. Und kann es gar nicht glauben, was sie alles tun für Fluch. Warum machst du so badass, baby, keep it low. Flex ohne Mühe und ich mach das einfach so. Bin nämlich nicht wie du, als hätte ich tausende Gesichter. Komm's einfach an, wenn es läuft, blöder. Ja, ich hab mein Hoodie an. Kopfhörer laut, lauf gechillt durch die Streets und hänge meinem Hoodie ab mir bitte nicht hinterher. Kennst mich an dem Hoodie, weil Ich kenn's wie ein Rohdiamant, ist nicht mein Hoodie an. Für dich hab ich grad keine Zeit. Kapuze auf, laufe durch den Block, yeah. Besser Hoodie Color Match mit den Nike Gas. Mache was ich will, weil es mir gefällt. Und komm mir nicht mit VIP, weil du nur eine Kopie bist. Baby, bleib mal easy. Alles geht vorbei, wie der Hype um die Yeezys. Keine Zeit für Typen, die nur kommen für den Fame. Platte 10 Musik in den Wehen, scheiß mal auf Gold. Solange Mama glücklich ist, hab ich meinen Erfolg. Bin nämlich nicht wie du, als hätte ich tausende Gesichter. Komm's einfach an, wenn es läuft, blöder ab. Ja, ich hab mein Hoodie an. Kopfhörer laut, lauf gechillt durch die Streets und hänge meinen Booty ab. Ruf mir bitte nicht hinterher, kennst mich an dem Hoodie ab, weil ich glänz wie ein Rohdiamant, Ist nicht mein Hoodie an sei keine Zeit. Ewische kapuće bez šefi E bitin ta rehi si defin Mos në er se wird boj die Musik und er call ist si leti Ja ich hab mein Hoodie an. Kopfhörer galaut lauf këqit durch die streets und hangin' mein Hoodie ab. Ruf mir bitte nicht hinterher Kennst mich an dem Hoodie ab. Weil ich glänz wie ein Rohdiamant Ist nicht mein Zeit, keine Zeit.